eblas sane cae mal rapide maliunigi. Multai diversai factoroi, de persona vivo stilo, tranutrado, gis clerezzo, ludas rolon ce maliunigio. Psica resistivo, dum maliunigio, povas ec compensi organ damagioin ciui alicase conducus al fruai malsanigioi. Diversae scienzai institutoi prilumigas nun la mecanismoin portio. Cial celcai homoi dum alta agio havas ancora o glatan hauton, cae cio tenas naudec jaruloin mense capablai? Esploristoi en Maienzo, Germanio, nun volas privastigi la concepton de psica resistivo ancau alla biologia esplorado pri la maliunigio. Oni focusigas pri la rimedoi pri kiuj maliunigianta homo disponas por resti sana malgrau internai cae exterai stress factoroi ciui aperas dum tiu agio la maliunigio estas multe pli longa proceso, cae gi comencijas iam pli frue, ol oni cutime imagas, diras la estro de esplor instituto. La maliunigia proceso conducas al biologiae shangioi, ce organoi, angioi, cae en la cerbo. La stiencistoi distingas inter averagia maliunigia proceso, cae patologia proceso, cio signifas pli rapidan maliunigion. Cae fine, la resistiva maliunigio, cun mal rapidigita limigo de corpae cae psicae funccioi. Ni interesigas ne tiom pri la malsanoi, sed pri la mecanismoi, ciui conducas al mal rapida maliunigio, diras la estro. Lauli, la psica resistivo povas funccie compensi la limigoin de la maliunezzo. Exemplo por tio estas la damaggio de nervoceloi en la cerbo per certai proteinoi ciui coagulas. Tiui coagulagioi estas consideratae ciel causo por demens malsanoi. Resistivo signifas en tiu caso che malgrau videblai coaguloi, ne aperas damagioi de nervoi, clarigas la sciencisto. La homoi restas tiam plu mense capablai. Homo en la biologia agio de septe chiaroi povas ce resistiva maliunigio esti rilate al siai organ funccioi, la nivelo de quindec quin au sestec iarulo estes en tute multae diversae factoroi ciui povas contribui al resistiva maliunigio. Inter ili estas la persona vivo stilo, la economia situazio, nutrado, clarezzo, mediai influoi, kiel uvo radiado, cae socia ancrigio. Ciu in tiu in variablain factoroin ni volas prilumigi interdiscipline. Esploristoi el plei diversai facoi volas cun agi en tio, exemple faculoi pri nutrado au pri profesia laboro. La granda defio consistos el tio integri ciu in tiu complexega in datumoin, diras la esploristo. Celo estos sekve, la disvolvado de modeloi el kiui eblas derivi recomendoin por giusta agado au por terapiae al iroi.